Ebe eh ukan duten hini bat. Zoinek du ukan auga? William. Bere emazte bak zena ditzen den? Kate. Bai, Kate. Interesgarria da edo ez zain berzen interesatzen? Ez bat Ez sobera zeren eta beti gauza bera pasarazten dute. Zuen ustaza, eh, bizi zaila izanen du? Ez. Bez, Bez, ba, da eh, aur bat uh, printzesarena beraz. Uh, Fean betu da diru eta Zain bat, zenta um, e, berbadan ditua izan delarik, ukanen du zerbait egiteko, eta ukanen ditu paperainitz eta hola, eta ere berbada ezin da ateratu uh, etxetik kanpo eta hola. Ateratzen alda. Ateratzen alda, baina no... bada betzin dira jendak bere inguruan, eta esperkaria da. Bera, izan da gazi purri pixkartzen, eta eh, antxo diru, hain YouTube bat dute eta... Ta dena kanen du. Hori guztia pentsatu behar, zerren eta nahiko duela erikateratu uh, adibidez eta edo hola, lagun batzuekin edo hola, diende guztiak kitzulean ukan handituzte. Nizak? Eh, eh, Handitut. Prinzesa ez zinu gitu izan nahi? Eta zuek printze eraz? ez? Eta! bat ekin ezkondu ez? Eta! Edo Eta! Eta! Eta! Eta! Eta! Eta! Eta! Eta! Eta! Eta! Eta! Eta! Bortzatzen dute uh, beste normaitekin eskontza, beraz bela ez da biziki untza. E, bai, eh? Afrikan bai, fein, e, bai. Ebe bai, me ere. Ez dute hautatzen eh? Bai, bai. Autatzen dute! Horrein bai, horrein bai. Leheno hemen ere eh, jendek zuten autatzen, horrekin eskondu. Eta, zuen ustez gauza hon bat da, hautatzea edo... Edo egitxeago da, nok baitek autatzen bat duzure Aba, ah euh, mukizu bat autatzen bat dute gurasoek, eta euh, batzuetan dituzte haien gustuak dira euh, berk. Bai, ez dituzte maite politak direnak. entzun duzue azken eh, asteetan mediterraneoan eh, hainitz, pertsona hil dira, berean itxasuntziak uh, eh, dira. Zergatik ies egitzen dute Afrikatik? Zenta ez zuten lanik eta uste zuten be urxopan eh, be lana aurkituko zutela. Edo bada gerla beraz eh, joan behar dira Afrikatik. Edo be gauza itxusiak egiten dituzte eta olab eta ordan honat etortzen dira bat bakan bizitzeko. Eta bi lan aukaiteko eta haien bizi alortzeko. Erraiten dute eh, OBQ biziko dizela hemen alde batetik eh, bai eta beste aldetik uh, badira batzuk ez duten nahi beltsarik. Ba, pasatu direnak eta itotzen direnak mediterranean da ez baitute baimenik tortzeko Europara. Zun ustaz, zergatik ez dira ustean Europara sartzera pertsona horiek? Eta um, frantziak uste dute beltzak ez dira ongi.

Egezebitzeko hemen edo? ez da aski energi ikusten entenen zat edo eh, etxeria, etxeak... Eh, eh, atxemen barko da sistema bat afrikan ere, ukaiteko janaria, jendere eta ukaiteko lanbideak, eta etxe honak eta hori guztia. Beste gai bat taunekin bukatko dugu, uh, boksa. Zer da boksa? Fem, pixkat, um, uh, borroka... Uh, eh, Bainik egiten dut. Hendeak bai, borrokatzen dira eta... Ez da kirole dira, zelan ustez? Eh, bai, bat ere, bat ere. Gropen de l'espaz. Negero min egitea. Ez da biziki ongei, min egitea bestea jorduan. Izan da borroka handi bat, munduko bi oberenak egitu direlgaren kontra. Ez dut nahi ikusienik. Nik ikusi dut, eh, telebistan, eh, ba, eh, irakusten zituzten, nola jostatzen diren eta dena, baina ez dut ikusi bohoka. Baziren bi, baziren mei uezak eta baziren pakiao. Zon uste nokira irabazitzen? Pakiao, pakiao. Mei uezak. Zautzen zu mei Bai. Ne borroka dira bi jokalariak? Borroka? Biak borrokatzea eta minikita bestea. Eta jendeak txalotzen. Ez dori, ez da hor, tu garda. Zer da zure teknika sekretua boksan? Alor nire teknika eta hemen behar dira bi besoak hemen ola la poitrin. Eta etortzen delarek puxatzen dugu. Eta jotzen zaitu elarek eskoarekin, me puxatzen diozu eskoa eta jotzen dutzu bestearekin. Eta mine egiten diezu parekoi? Batzutan bai, batzutan ez. Be, mine egin behar da. Beste, beste mine egitea hori ongi da. Ba, nire zantzatu. Eh, bai, bai, ebe atletismoa, zergatik egin zaten du. Bai, bai, Baina boksa mine egiten dut duzu ebe beste hain, zergatik nahi duzu. Da joko bat. Ja. da. Bez, diru arentzat? Boksa ere, joko bat da. Matxe bastoroa, erte maimelezu, potoloa eta irortzen baren zure gainean ebe biziki minotan nanazu. Ekon bat niri bai.